ընդունելություն Արցախի նախագահի մոտ։ Այսօր կայացել է ԼՂՀ վարչապետի Տարեվերչյան մամուլո ասուլիսը։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանալին մեծամասամբ Մոսկվայում է։ Ամանորյա տոնական հանդես Բերձոր քաղաքում։ Հայտնաբերվել է Սևծվում կործանված տու 154-ի սև արկղերից մեկը։ Դոհայում մեկնարկած աշխարհի արագ եւ կայծակնային շախմատի առաջնությունում Լևոն Արոնյանը երկրորդ տեղում է։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ մասը Դեկտեմբերի 26-ի լույս 27-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի գրեթե բոլոր ուղություններով հակառակորդը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 70 անգամ, արձակելով մոտ 850 կրակոց։ Հարավային հադրուտ ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաև 60 մմ-անոց mm ականանետ։ Ինչպես հայտնել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամուլոցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները հակառակորդի սադրիչ գործողություններին պատասխանել են խիստ անհրաժեշտության դեպքում եւ վստահորեն իրականացրել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը դեկտեմբերի 26-ին ընդունել է Հայաստանի հանրապետության վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանին։ Հանդիպմանը քննարկվել են հայկական երկու պետությունների նույն կառույցների փոխգործակցության առնչվող հարցեր։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ ճապազրույցում Իշխան Զաքարյանն ասաց, որ Հայաստանի Հանրապետության Վերահսկիչ պալատի խորհրդի անդամներն ու վարչության պետերը որոշել են տարեմուտի նախորդին լինել զորամասերում մարտական դիրքերում։ Պարակելության նպատակը հետևյալն է, որ Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի խորհրդի անդամները վարչության պետերը որոշեցին, որ իրենց մեկ ամսվա աշխատավարձը դրամադրեն, հավաքեն եւ տարեմուտի 1-2 օր անցկացնեն Զորամասում մարտական դիրքերում եւ նվերներ հանձնեն Զորամասին։ Այդ առումով մենք նոր տարվա բավականին լավ նվերներ ենք բերել զինվորներին, նաեւ այն Զորամասը, որ պիտի այցելենք, նաև կարողացել ենք այդ գումարի շրջանակներում մեքենա ձեռք բերել, վշկական օգնության, սառնարաններ, հեռուստացույցներ, լվացքի մեքենաներ եւ կհանձնենք զորամասին ըստ անհրաժեշտության իրենք կօգտագործեն, մի երկու օր էլ կմնանք երկերում զինվորների հետ։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը այսօր ավանդույթի համաձայն հանդիպում է ունեցել զանգվածային լրատվամիջոցների աշխատակիցների հետ հանդես գալով տարեվերջյան մամլո ասուլիսով։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը։ Նախքան լրագրողների հարցերին պատասխանելը վարչապետը համառոտ ներկայացրեց 2016 թվականի տնտեսական ցուցանիշները։ Տարին ամփոփվեց համախառը ներքին արդյունքի մոտ 9% աճով։ 2016 թվականի բյուջեն կատարվում է, ավարտման փուլում են վերջի վճարումները, տնտեսական ցուցանիշների առումով ծրագրավորվածը նախատեսվածը կատարված է, կառավարությունը գլխավոր երկու խնդիրը կատարել է 17 թվականի բյուջեն համապատասխանում է նախագահի նախընտրական ծրագրից բխող կառավարության գործնական ծրագրին, այսինքն տնտեսական աճի պլանավորման առումով եւ ծախսային ծրագրերի առումով։ Սոցիալական բոլոր ծրագրերը ոչ միայն կատարվում է, այլ ավելացում Այնուհետև վարչապետը պատասխանեց լրագրողների հարցերին։ Հարցը սպառողական զամբողի ձևավորման մասին էր, թե ինչ սանդղակով են հաշվարկում զամբողը, 2017-ին ինչքան կկազմի սպառողական զամբողը եւ արդյոք այն համադրելի է մեր երկրում արկա նվազագույն աշխատավարձի հետ։ Գիտեք, սպանողական զամբյուղի մեջ մտնում է պարենային զամբյուղը եւ հիմնական ծառայությունները եւ ինչ որ բաներ հատկացված։ Պարենային զամբյուղը տատանվում է 30000-35000 դրամի շրջանակներում։ Բանաձև ունենք մեկ ու թե մեկ լին անգամ գործակցող բազմապատկում։ Պարենային զամբյուղը բազմապատկում ենք մոտորապես 60000 դրամի 57-60000 դրամի շրջանակներում։ Այսինքն մեր երկրում մենք բնակչաշով ընտանիքի եկամուտը պետք է ավելի լինի, քան 60000 դրամ։ Դա համար մեր սպառողական զանգյուղը շատ մոտ է իրականության եւ պետք է հասնել նրան, երբ որ թոշակը լինի հավասար սպառողական զանգյուղի։ Երբ որ մեկ ընտանիքի եկամուտը ընտանիքի անդամի աշխով բազմապատված լինի այդ սպառողական զանգյուղին, բայց ցավոք դեռ հեռու են։ Միայն այդ դեպքում մենք կարող ենք հայտարարել, որ սոցիալապես գոհացուցիչ նկարագրով երկիրն ենք, իսկ այդ հարցի լուծումը առաջին հերթին աշխատատեղեր ստեղծելու մեջ է, որի մասին էլ եղավ երկրորդ հարցս։ Աշխատատեղերի բացակայությունը առաջ է բերում նաև արտագաղթի խնդիր ու ցավոք դրսում եկամուտ հայթայթելու հույսով երկերը հիմնականում լքում են երիտասարդները։ Այս հարցից ի պատասխան վարչապետն ասաց. Երկու խնդիր ունի ունենք երիտասարդներ, որոնք գնում են արտագն աշխատանքի եւ ունենք աշխատուժի լուրջ կարիք, որտեղ չունենք։ Մի քանի օր առաջ սխախոտագործների հետ հանդիպել եմ, ուզում ենք զարգացնենք։ Ողոքում են, որ չկա աշխատուժ։ Արդեն աշխատավարձը ցածր է։ Օրը 5000 դրամ, ընդամենը օրն է կարծեմ 6-7 ժամա։ Հիմա այդ աշխատավարձը համահունչ է Հայաստանի Հանրապետության։ Չեն կարող չէ այդ ընկերությունը ավելի բարձր աշխատավարձ Ղարաբաղում, քան Հայաստանում։ Այսինքն աշխատուժի գնահատման առումով խնդիր ունեն։ Բոլորը նույն շատ բարձր աշխատավարձ։ Մյուս կողմից երիտասարդների ու ընդհանրապես արտագաղթի մասին հարցից վարչապետը հակադարձեց եւ որպես հավաստի ցուցանիշ բերեց սեպտեմբերի 1-ին առաջին դասարան գնացած աշակերտների թվի աճի մասին ցուցանիշը։ Սեպտեմբերի 1-ին առաջին դասարան գնացող դպրոցական աշակերտների քանակը ավելին է, քան 15 թվականի սեպտեմբերի 1-ին։ Այո, կան 1-2-ին ճանաչում ենք, մենք սովորենք, չէ՞, մի 40 անգամ բազմապանտին բացատրենք։ Ունեցել ենք դեպքեր ապրելից հետո, որոշ գյուղերում, Մարտակերտի շրջանում, որոշ ընտանիքների առումով, որոշ մարդկանց առումով, մի քանի հարյուրի մասին եմ խոսքը գնում։ Բայց Ստեփանակերտի ավտոբուսը, ավտոբուս քշողները ասում են, ժողովուրդը պակաս անում, ավտոբուս քիչ է նստում։ Ժողովուրդը չեն պակասել, սեփական մեքանիզմը ծանրաունեցողներն շատացել 1800 մեքենա է մտել 16 թվականին այո առևտրական օբյեկտները դժգոհ են որտեղ առևտրի օբյեկտների քանակն է շատանում Արայք Հարությունյանը պատասխանեց նաև լրագրողների բազմաբնույթ հարցերին որոնց մի մասն էլ վերաբերում էր համանդրական բարեփոխումներին ազատ հայրենի կուսակցության ղեկավարը հայտարարեց որ իր կուսակցությունը կողմ է նախագահական կառավարման համակարգին այսինքն նաև համանդրական բարեփոխումներին շատ երկար քննարկման արդյունքում է դա ձևավորվել Եվ դրա համար ես նշեցի ազատ հայ կուսակցությունը որոշում է կայացել այդ բոլորը հաշվի առնելով սատարելու առաջարկող այդ մոդելը։ Բելլալալայան այսօր։ Թեման շարունակում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Ինչ հաջողություններ են արձանագրվել այս 10 տարիների ընթացքում կրթության բնագավառում վարչապետը ուրախությամբ թվարկում է վերանորոգված դպրոցական շենքեր, նախադպրոցական հիմնարկներ եւ ոչ միայն։ Ամենակարևորը մեր բոլորիս համար ստեղծել հնարավորություններ ապագա սերնդի զարգացման համար, մեր երեխաների, մեր բալիկների համար։ Սա է ամենամեծ մեր եւ առաքելությունը եւ մեր բաժինը։ Այսպիսի բան կա, ասում ծնողի նկատմամբ բարդ ինչպես են տալիս։ Տարբեր հիմնավորումներ կա, ամենակարևոր հիմնավորումը անել ավելին քո երեխաների համար քան դու ստացել ես։ Պետք է անել ավելին երեխաների զարգացման համար նշեց Արայիկ Հարությունյանը։ Ծրագիրը սկսվել եւ կունենա շարունակություն հավաստիացրեց կառավարության ղեկավարը։ Ամեն տարի մի քանի մանկապարտեզներ ու պայմաններով չի զիջում ոչ մի զարգացած երկրի նախադրոցական հիմնարկների հետ։ Եղել են շատ երկրների դպրոցներում ու մանկապարտեզներում։ Ամերիկայի, Քուվեյթի, Արաբական աշխարհի, Իսրայելի, Եվրոպական, Կրթության ворակի բարձրացման առումով արվում է առավելագույնը, մասնավորապես դպրոցական դասագրքեր, անվճար ուսուցում եւ այլն։ Այս ամենով հանդերձ կան որոշ տարաձայնություններ։ Իհարկե, կարող են ասել, որակը շատ չի բարձր ուսուցիչների չորտեղ, սա ընդհանուր խնդիր է, բայց կոնկրետ ամեն օր շփվելով իմ աշակերտ բալիկների հետ ես զգում եմ, որ ինչքան բարձր մակարդակ ունի մեր դպրոցը։ Ու չի զիջում իմ ժամանակ սովորած դպրոցին։ Քննադատությունները մի կողմ դնել ավելի զարգացած, քան մենք, ավելի մեծ հնարավորություններ, քան մենք ենք ունեցել։ Ինչ վերաբերում է սպորտին եւ մշակույթին, ապա այդ ոլորտներում մեր աշակերտները ցուցաբերում են փայլուն հաղթանակներ։ Աշխարհի չեմպիոններ ենք տալիս։ Կապ չունի օլիմպիական մարզաձևը թե չէ, բայց մարզարվեստի առումով ես մի քանի օրից նախագահ կպարգևատրի մեր 16 թվականից հաջողված սպորտսմեններին։ 150 հազար բնակչություն աշխարհի չեմպիոններ Սա մշակույթային գործիչներ երկի երկի եւ տարբեր այլ փառատոններով սա այն ձեռքբերումն է, որը մենք ունենք այսօր։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանալին մեծամասամբ Մոսկվայում է։ Այս մասին ասել է Մոսկվայի պետական համալսարանի հետ խորհրդային տարածքում հասարակական քաղաքական գործընթացների հետազոտության կենտրոնի քաղաքական կանխատեսման բաժնի ղեկավար Ալեքսանդր Կարավայևը։ Սա կախված է նրանից, թե ինչ համամասնությամբ է Մոսկվան տիրապետում հակամարտության կարգավորման բանալիին։ Հասկանալի է, որ մեծամասամբ այո, Ռուսաստանից է կախված լուծումը, բայց ասել, որ ամբողջությամբ Մոսկվայում է լուծման բանալին, ես չեմ կարծում նշել է Կարավայևը։ Միացյալ Նահանգներում եւ Ֆրանսիայում նախագահական ընտրություններից հետո Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում հավանաբար կնկատվի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ակտիվություն։ Այս մասին ասել է Հույդա բյուրոյի Հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանոյանը։ Հաշվի է առնվում նաև, որ Հայաստանում առաջին երամսյակի վերջին խորհրդարանական ընտրություններ կլինեն, կարող են նաև քաղաքական փոփոխություններ լինեն։ Կարծում եմ, որ չարժի մեծ փոփոխություններ սпасել եկող տարվա առաջին կեսին, բայց երկրորդ կեսին հիմքեր կան ենթադրել, որ Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում բավականին ակտիվ գործընթացներ տեղի կունենան։ Նշել է Կիրո Մանոյանը։ Կարծում եմ Ղարաբաղյան խնդրի լուծման բոլոր գործընթացները եւ լարվածությունը եւ Մինսկի խմբի ջանքերը եւ սպառազինությունների մրցավազքը կշարունակվեն։ Այս մասին ասել է քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանը։ Ըստ նրա, եկող տարի շատ բաներ կախված կլինեն նրանից, թե Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմը Ռուսաստանի հետ ինչ հարաբերություններ կունենա։ Եթե դրական օրակարգ չստեղծեն, բացասական ընթացք կստանան Ռուսաստան-Արևմուտք հարաբերությունները, ասել է նա։ Քաղաքագետը նշել է, որ ակնհայտ է, որ լուրջ ճգնաժամ կա։ Մենք տեսնում ենք եւ նաեւ արեմտյան գործընկերներն էլ ասում են, որ Ռուսաստանը ունի լծակներ անելու այն, ինչը փորձել է անել նախորդ տարիներին, ասել էր նա եւ նշել, որ միակ մտեցումը Ռուսաստանինն է, որը եւ ռազմական, եւ ռազմատեխնիկական, եւ դիվանագիտական ոչ միայն հնարավորություն, այլ նաեւ ցանկություն ունի։ Ապրիլյան իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ Ռուսաստանը եւս անակնկալի եկավ եւ փորձեց ստատուս քվոն վերականգնել, ասել է քաղաքագետը։ Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության հայերը այսօր էլեկտրոնային բարբերականը բացել է Ինչ ես դու անում Ղարաբաղի համար Սյունակ։ Այս մասին այսօր ամփոփիչ մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասել է Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Ակոպյանը։ Հայկական դպրոցները 25 եվրոպական երկրների համայնքային կառույցները արդեն միացել են այդ շարժմանը, նշել է նա։ Սփյուռքի նախարարության նախաձեռնությամբ սկսվել է Սփյուռքի հայկական դպրոցների հետ ԼՂՀ դպրոցների եղբայրացման գործընթացը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Նոր տարուն ընթരാճ մեծ Երուսաղեմ է տիրում Ստեփանակերտում։ Ամենաշատ պահանջարկը տոնածառների, ամանորյա նվերների, զարդարանքների եւ զանազան այլևայլ իրերի գնման համար։ Ըստ չափսերի տոնածառերի գները տատանվում են 3000-ից 70000 դրամի սահմաններում, խաղալիքներինը 50-ից 500-ի։ Նախորդ տարիների համեմատ գների մեջ համարյա փոփոխություններ չկան փոփոխություններ չկան նաև տեղական եւ արևադարձային մարգերի գների մեջ։ Ամանորյա սեղանից անպակաս խոզի մսի գինը հիմնականում տատանվում է 2000-ից 2500-ի սահմաններում, իսկ տավարի մսինը 2300-ից 2700-ի։ Արցախցու համար նոր տարվա համար կարևորը երկրի խաղաղությունն է, սահմանների անառիկությունը թող 2017-ը խաղաղության, առողջության, հաջողության, երջանկության, երազների իրականացման տարի լինի։ Քաշաթաղի շրջենտրոնի գլխավոր հրապարակում տեղադրված տոնածառի մոտ Բերձորի ու մոտակա բնակավայրերի մանուկների մասնակցությամբ կազմակերպվել է ամանորյա տոնական հանդես։ Միջոցառմանը մասնակցել է նաև Բերձորի պատվավոր քաղաքացի Երևանի Պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Բարերար Գուրգեն Մելիքյանը։ Նա ավելի քան 600 երեխաների համար նվերներ էր բերել։ Ամանորյա միջոցառմանը ներկայային շրջվարչակազմի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանը, վարչությունների ու բաժինների քաղաքում գործող կազմակերպությունների ղեկավարներ, բնակիչներ։ Դուք լսում եք լուրեր։ Դեկտեմբերի 25-ի առավոտյան Սևծովում կործանված տու 154-ի Սև արկղերից մեկը հայտնաբերվել է։ Եվս երկու Սև արկղեր գտնվում են Օթանավի փոչային հատվածում, սակայն դրանք դեռևս չեն հայտնաբերվել։ Հայտնի է, որ ինքնաթիռի առաջնային հատվածը ջրի հետ բախումից անջատվել էր ու արագ խորտակվել։ Նշվում է նաև, որ Իգնատերի բեկորների ուսումնասիրությունը վկայում է, որ ազնագազմը փորձել է օթային փոխադրամիջոցը նստեցնել ջրի մակերևույթին։ Սևծովում տու 154 ինքնաթիռի կորցանումից հետո Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության կողմից շահագործվող այդ տեսակի բոլոր ինքնաթիռների թռիչքները դադարեցվել են։ Թռիչքների դադարեցումը կշարունակվի մինչև դեկտեմբերի 25-ին տեղի ունեցած ավիավթարի պատճառները բարձելը որոշումը զգալիորեն չի անդրադառնալու օթային փոխադրումների վրա, քանի որ այժմ շահագործման մեջ է գտնվում այդ տեսակի ինքնաթիռների միայն սահմանափակ քանակություն։ Մարզասերների համար ֆուտբոլի Անգլիայի առաջնությունում մեկնարկել է 18-րդ տուրը։ Manchester United-ը ընդունել է Sunderland-ին եւ առավելության հասել 3-1 հաշվով։ Վնասվածքից հետո ապակինված Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը 62-րդ րոպեին փոխարինել է անգլիացի կիսապաշտպան Ջեսի Լինգարդին եւ մրցակցի դարպասը 86-րդ րոպեին գրավել կրնկի հարվածով։ Մանչեսթեր Յունայտեդը տարավ 4-րդ անընդ մեջ հաղթանակը եւ 33 միավորով հավասարեցվեց 5-րդ տեղում ընթացող Լոնդոնի Տոտենհեմին։ Կատարի մայրաքաղաք Դոհայում մեկնարկել է աշխարհի արագ եւ կայծակնային շախմատի առաջնությունները։ Հայաստանի հավաքականի առաջատար Լևոն Արոնյանը արագ շախմատի 5 պարտիաներից 4-ում հաղթել է, այդ թվում առավելության հասնելով Ուկրաինան ներկայացնող Վասիլի Իվանչուկին։ Միակ ոչ ոքին Արոնյանը խաղացել է Յու Յանգի հետ։ 5 տուրերից հետո Արոնյանը 4.5 միավորով երկրորդ տեղում է, առաջատարը 5 միավորով Անտոն Կորոբովն է։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 Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 0-ից 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 2-ից 7 աստիճան տաքություն։